Bilang, Kabanata 25 Samantalang nakahimpil sa sitim ang Israel, ang mga kalalakihan nila ay nakipagtalik sa mga babaeng Moabita na naroon. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikain sa mga atang na iyon at sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal Peor ang mga Israelita kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi niya kay Moises, Tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko sa Israel. Iniutos ni Moises sa mga hukom ng Israel, Patayin ninyo ang lahat ng kasamahan ninyong sumamba kay Baal Peor. Samantalang si Moises at ang buong bayan ay nananangis sa harap ng tol ng tipanan, dumating ang isang Israelita. May kasama itong Midianita at hayagang ipinasok sa kanyang tolda. Nang makita ito ni Finehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siya at kumuha ng sibak. Sinundan niya sa tolda ang Israelitang may kasamang Midianita at tinuhog silang dalawa ng sibat. Dahil dito, tumigil ang salot na sumasalanta sa Israel. Gayunman, 24,000 na ang namatay sa salot na iyon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Dahil sa ginawa ni Phinehas, pinahalagahan niya ang aking karangalan, kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Sabihin mo sa kanyang, Ako'y gumagawa ng isang kasunduan sa kanya. Ipinapangako kong hindi ko siya pababayaan kailanman. Mananatili ang walang katapusang pagkapari sa kanya at sa kanyang angkan sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagtubos sa kasalanan ng sambayanang Israel. Ang Israelitang nagsama ng Midianita at napatay ni Phinehas ay si Zimri na anak ni Salu at isa sa mga pinuno ng angkan sa lipi ni Simeon. Ang Midianita naman ay si Cosby na anak ni Zur na isa sa mga pinuno ng angkan sa Midian. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Salakayin ninyo ang mga Midianita at puksain sila dahil sa kasamaang ginawa nila sa inyo nang akitin nila kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa Pior at sa ginawa ng kababayan nilang si Cosby na pinatay ni Finehas noong sinasalanta kayo ng salot sa Pior.